для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра Літвіноўскага. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. апусцелага кабінета паволі выпаўзаў густы пах старадароскай гарэліцы, а пасярод пакоя быццам каўчэг на рараце высілася бліскучая чырвоная скрынка. Нават партрэты Галена Гіпакрата глядзелі на яе зацікаўленымі вачыма, нібыта спрабуючы паціху высунуцца за цяжкія, позолоченные рамки. «Давай отчиним!» Франціш аж падскокваў ад нецярпення і прачування чагосьці незвычайнага і, магчыма, небяспечнага – прафесор, чые цёмныя вочы таксама падазрона разгараліся, няўпэўненым голасам загаварыў, што яму зараз абавязкова трэба ісці браць удзел у жалобных цырымоніях па сваім дабрадзеі і часу няма і асцярожней трэба быць з невядомымі падарункамі і ай гары яно ўсё гарам у чатыры рукі выкарыстоўваючы кінжал хірургічны абцугі і малаток для трапанацыі чэрапа ды іншыя прыдатныя нядужа інструменты, доктар і студыёзус справіліся са скрынкай за чвэрць гадзіны. Дошкі ўпалі, як пасечаныя крыжакі, па пакоі разляцеліся аблокі бавоўны, якой для бяспекі была абкладзеная невядомая рэч у шчыльнай белай тканіне пад пакрыкванні лёдніка. Асцярожна, не рукі ад цапы, тканіну сцягнулі. І вырвічу ледзь не сталася млосна. Там сядзела мерцвячка. Авальны тварык з ружова-белай скурай, яркія маленькія вусны, высокі белы парык, перавіты ніткамі перлінаў. А вочы так Самыя жахлівыя вочы, мёртвыя, бліскучыя, вялізныя, ледзь не падукаце, прамяніста-шэрыя, з белым сінізною бялком, з даўжэзнымі вейкамі, твар, які можна цалкам уявіць спалучаным стулавам пачвары, напрыклад, як у феі мелюзіны, на палову змяі, ці ў птушкі алканост, што прарокуе няшчасці, ці ў сірэны з рыбіным хвастом, якая заманьвае неабачлівых мараходаў дзівоснымі спевамі быццам пузатага віленскага каморніка пахам літоўскага піва. Хаця хіба могуць параўнацца спевы нават самыя узвышаныя і руладныя з пахам свежага бурштынавага піва, зваранага у славным месце. Вільні. На шчасце пранціж змог устрымацца ад ганебных для шляхціца праяў свайго спалоху, таму што калі лёднік цалкам зняў покрыва і вачам адкрылася прыгожая паненка ў прыдворным строі, толькі зусім неадукаваны чалавек мог працягваць трызненні на конт забальзамаваных трупаў. Паненка была васковая вырвічу, аднак, давялося перадольваць пэўную жудасць, каб дакрануцца да нарумянінай шчакі падаруначка ад гетмана. Воск, вядома. Ага, белы воск. Але шэрыя шкляныя вочы нібыта незадаволена бліснулі. вырвіч абышоў вакол лялькі. Яна сядзела за маленечкім столікам з чырвонага дрэва. У тонкіх васковых пальчыках заціснуты аловак, якім паненка, здаецца, збіралася нешта пісаць на трохі пажаўцелым аркушы паперы. З-пад вадаспаду найтонкіх, як павуцінкі і сняжынкі карункаў ніжняй спадніцы, паказвалася дзюбка зялёнага чаравічка, расшытага каменьчыкамі. За гарсетам чырванела шаўковая ружа. Неверагодна тонкі стан быў зацягнуты ў блакітную парчу, у ружовыя кветачкі. Студыёзус асцярожна ўзяў руку лялькі, што ляжала на стале, тая не паддалася бязвольна яе можна было толькі трошкі прыўзняць і была яна цяжкая падобная ўнутры жалезныя косткі вырвіч нахіліўся ніжэй пальчыкі складзеныя з асобных дэталек у шчылінах пабліскваў метал але на суглобах нават зморшчынкі пазначаныя ясна што у Моделлю для длюки з воску паслужыла рука жывой кабеты. Пранцішу на імгненне падалося, што пазногцікі, нафарбаваныя ружовым лакам, зараз шкрабануць па ягонай скуры, загоняцца ў цела да крыві. Ён акуратна паклаў руку лялькі назад на стол з пачуццём быццам толькі што патрымаў сонную гадзюку. разумеў не больш, чым трактат сэра Ньютона пра дынаміку нябёсных целаў. Навошта вялікі гетман замаўляў немаведама дзе і, відаць, не за малыя грошы гэтую злавесна-гожую ляльку і з якой радасці завяшчаў яе доктару Баутрамею Лёдніку. Алёднік між тым, закусіўшы губу як дзіцёнак, які рыхтуецца схапіць асабліва прыгожага матыля, хадзіў вакол сваёй спадчыны, абмацваў яе, што выглядала нават трохі фрывольна. І цёмныя ягоныя вочы на худым тваражну гарэлі, а нос нагадваў дзюбу драпежнай дужа галоднай птушкі – Так што вырвічу успомнілася, што лёдніка ў ягоным родным полацку калісьці празвалі фаустам за неадольную прагу ведаў не заўсёды бяспечных. Праблема з гутнікам пузыням ягонай пекнай дачушкай і распуснымі паводзінамі студыёзаса вырвіча была забытая, прафесар учапіўся за таямніцу як пародзісты сабака медыялан за бок дзіка. Полацкі фауст стаяў за спінай лялькі, задумаўся і раптам рэзкім рухам расшпіліў яе сукетку. І застыў са страшэнна задаволенай мінай, нібыта сузіраў мігдалы нябёсныя. Вырвіч зараз жа намаляваўся побач, і ажно вочы на лоб студыёзуса палезлі. У аголенай спіне лялькі адкрываўся складаны механізм – са мноствам колцаў і шасцяронак з пружынак і шрубчыкаў. Нібыта начынне гадзінніка разраслося падобна кусту лазы. Вырвіш працягнуў быў руку пакратаць бліскучыя колцы, але зараз жа атрымаў ад прафесара па пальцах. Лёднік стаў на калені і ледзь не носам у лес лёднік у ляльчына жалезнае нутро. Так, так, так, падобныя механізмы, наколька я ведаю, могуць зрабіць два чалавекі ў свеце: швейцарац Жан-Жак Дроу і вакансон з Грэнноблю. Задумліва прагаварыў прафесар. Кожная такая штуковіна робіцца не адзін год і не з адной тысячы дэталяў і пра яе вядома на ўвесь свет. А пра гэтую я ніколі нічога не чуў. Вырвіч фыркнуў. Вядома, Бутрым упэўнены, што ведае ўсё на свеце, і калі ён чагосьці не чуў, дык яно альбо засакрэчана, альбо не вартае. Гады прафесарства на доктараву самаўпэўненасць падзейнічалі, як цёплая вада на вазон, і расквітнела яна ва ўсе бакі быццам куст размарыну гэта сяго толькі лялька, з чаго б пра яе трубіць ва ўсе сурмы. Лялька? <laughs> Загадкава і крыўдна паблажліва прагаварыў лёднік. Ты думаеш над простай забаўкай такія майстры, як вакансон, працавалі б гадамі? Не здзіўлюся, калі з цягам часу такія аўтаматы на некаторых працах пазамяняюць людзей. Спадзяюся хаця б не ў шлюбным ложку. Аўтаматы? Неўразумела перапытаў пранціш. Што за халера? Ты, вядома, не чытаў трактат Жульена де ла Мітры «Чалавек-машына» з заўсёдна невыноснай фанаберай зноў пачаў лекцыю прафесар, не чакаючы адказу. Деламетры, паслядоўнік Декарта, ён спавядае ятрамеханізм, згодна якому чалавек, усяго толькі жывёла ці спалучэнні з пружынаў. У трактаце сцвярджаецца, што людзі, як бы моцна не хацелася ім узвысіцца, узлунаць па сутнасці сваёй не больш, чым жывёлы ці прамаходныя механізмы. Ну а з гэтага вынікае, што такі механізм можна паспрабаваць зрабіць. Пранціж у жаху зірнуў на васковую дамачку і перахрысціўся. Музыка уважліва кіўнуў галавою. Так, гэта Япаненка павінна ўмець шмат. Прынамсі на гэтым аркушы дакладна нешта адлюструе. Увасабляў ідэі Жульена Деламетры ўжо згаданы мною майстар Вакансон. На пачатку ён зрабіў механічнага флейтыста, які грае на флейце мінуэты і рыгадоны. Ён насамрэч Дзьме ў інструмент, пальцы націскаюць клапаны. Паглядзець на цуд збіраліся цэлыя натоўпы. Потым майстар зрабіў жалезную качку, якая магла не толькі кракаць, хадзіць, лапатаць крыламі, але і есці, пераварваць ежу і спраўляць натуральную патрэбу. Гэта я ўжо сам аднойчы назіраў. І ўрэшце ў акадэмію Ліёна Вакансон падаў праект штучнага чалавека аўтамата, чые рухі, кровезварот, страваванне, скарачэнне цягліцаў маглі б імітаваць чалавечыя. І з дапамогай гэтага аўтамата можна было б ставіць унікальныя эксперыменты, нават трупаў нам медыкам не трэба было б выкопваць, каб вывучаць анатомію. Пранціш хмыкнуў, Таму што праблема з матэрыялам для анатамічнага тэатру была настолькі вострай, што патыхала няхай не вогнішчам, але вязніцаю дакладна. Айцы езуіты і так сачылі за кожным крокам прафесара схізматыка. А калі той заводзіў гаворку наконт практычных заняткаў для сваіх студэнтаў, усміхаліся так ветліва, што можна было хутчэй атруціцца іхнай добразычлівасцю, чым атрымаць згоду на чарговы эксперымент. Тым больш медычны факультэт, як было абяцана, так і не заснавалі. Кафедра Лёднікава была хутчэй факультатыўнай. Так што былы алхімік увесь час рызыкаваў сур'ёзна. Але уявіць, што трэба ускрываць страўнік аўтамата, што нехта мог паспрабаваць сам зрабіць жывую істоту, замахнуцца на ролю Господа – і э, зрабіў ваканцон тую пачварану, запытаўся вырвіч. Наўрад, змрочна адказаў лёднік. Акадэмікі і ў Ліёне баяцца абвінавачвання ў блюзнерстве. Раўняць чалавека і механізм, значыць, адмаўляць існаванне вечнай душы бараніна з Божа такіх даследчыкаў. Мураш не можа зрабіць мураша. Вырвіч насупіўся. вінавацяць нас у вядзьмарстве за гэтае стварэнне. Лёднік хмыкнуў. Лялька, гэта не страшна. Я бачыў, куды страшнейшае. Прафесар павагаўся, неахвотна працягнув. Бэ, у мяне ў празе адзін настаўнік. Настаўнік. Ён дужа хацеў вывучыць сапраўдную душу, падпільнаваць, калі яна адлучаецца ад цела, узважыць, калі ўдасца перахапіць, магчыма ўсяліць у іншае цела. Вось гэткі эксперыменты жахлівыя. Гэта ўжо за мяжой дазволенага чалавеку. Студыёзус адчуў, як па скуры пабеглі ледзяныя мурашкі. Лёднік ніколі пра сваё алхімічнае юнацтва не распавядаў, а пра вандроўкі па лейпцыгах, прагах, ліёнах, парыжах, лонданах, ды дзе там яшчэ ён паспеў пабываць, таксама агучваў не ўсё. І вырвічу раптам падалося, што ён зусім не ведае мужчыну з драпежным профілем, які стаіць побач з ім у чорным камзоле і акуратным парыку. «Вы што, людзей дзеля эксперыментаў забівалі?» Лёднік глуха адказаў, гледзячы некуды ў прастору. «Я не, але мой наставнік, баюся, не перад чым не спыняўся». Памаўчаў, апусціўшы галаву, і цені па кутах пакоя рабіліся цямнейшымі. Кожны дзень нагадваю сабе якое шчасце, што Господь у час мяне спыніў, не даў дайсці да бездані. Няхай папусціў, каб я сам сябе зрабіў рабом, страціў усё, што цаніў. А ты думаў, што Я невядома чаго каяўся, ад алхімі адмаўляўся. Лёднік горка пасміхнуўся. Так, я толькі назіраў. Рабіў выгляд, што не здагадваюся пра бязбожныя стады эксперыментаў. Але ж дзесьці на краі свядомасці ведаў. Цікаўнасць пераважвала ўсё, нават боясь загінуць духовна да канца жыцця цяпер адмольваць. Страсянуў галавою нібы, скідваючы цяжкія ўспаміны. Так што аўтамат гэта нічога, гэта цікава і можа мець практычнае прымяненне, бо ваканцоны новыя ткацкія станкі прыдумвае. Пранціш таксама, адагнаў жахлівыя карцінкі, што малявала ўяўленне пра чарнакніжнае мінулае ягонага былога слугі ў скалмаці ў русявы чуб. І ты думаеш, і гэтая наша лялька можа есці і, ну, гэта спраўляць патрэбу? Гэта наўрад. У пандоры органаў стрававання не прадугледжана, пасміхнуўся лёднік. А чаму пандоры? пандоры? Прафесар паказаў на драўляны шчыт ад скрынкі прыхінуты да сцяны з выпаленым надпісам. Спадзяюся, не трэба нагадваць, што паводле антычных міфаў красуню Пандору стварыла багіня Гера, якая хацела адпомсціць людзям, і прыгажуня з-за свае цікаўнасці адчыніла сасуд з закаркаванымі хваробамі і нястачамі. Вырвіч толькі адмахнуўся – Ды ну іх міфы. Давай лепей аўтамат гэты улучшым паглядзім, што ён робіць. Каб яго можна было ўлучыць, я б гэта зрабіў, незадаволена патлумачыў лёднік. Зламаны. Расчараванню вырвіча не было межаў. Пэўніш. Вось бы Якуба Пфальцмана сюды... Ён бы разабраўся, мройна прагаварыў пранціш, разглядаючы шаравокую пандору. Фальцман майстар сапраўдны. Фальцман майстар сапраўдны. студыёзус і разлічваў, згадванне былога аднакурсніка лёдніка па Нюрнбергскім універсітэце адмысловага вынаходніка, які прыдумаў рухавік новага віду і зрабіў жалезную чарапаху, баявую машыну паводле чарцяжоў вялікага Леонарда, паддзейнічала на прафесара як на крумкача свежая кроў. Лёднік падціснуў фанаберыстыя вусны, акуратна зняў камзол, павесіў на высокую спінку крэсла, што нагадвала абрысы гатычнага храма, сцягнуў парык і чорныя валасы, перацягнутыя на патыліцы шаўковай стужкай, упалі на спіну, рашуча закасаў рукавы бялюткай кашулі, Калі б лялька, дзеля даследавання якой рабіліся гэтыя падрыхтоўчыя працэдуры, магла мысліць, дык у вакно б скочыла, нягледзячы на вышыню. Полацкі фауст прыняў выклік і не адступіцца, калі нават трэба будзе разабраць падарунак да апошняга шрубчыка. Вырвіч таксама радасна падкасаў рукавы, можа быць, Важда не з механізмамі і не зусім шляхецкая справа, але пранціш дакладна за сваю, што у навуцы свае баталі і двубоі, якія вымагаюць смеласці не меншай, чым вайсковая справа. Мядзяны салавейка зноў зашаргацеў, зашчоўкаў на цыферблаце гадзінніка, але на яго звярнулі ўвагу не болей, чым на заляцеўшую муху. Звазковай пандоры бесцырымоннай нягжэчна сцягнулі блакітную ў ружовай кветачкі сукенку, і абражаная прыгажуня дарэмна пагрозна паглядала шклянымі шарапрамяністымі вачыма некуды ў прастору, з якой прыходзяць прывідны мсціўцы за гонар васковых дам. Прафесарскі слуга Хвелька, керпаносы, дабрэнны таўстун, некалькі разоў стукаўся ў дзверы, пачціва прасіў паведаміць, калі пан прафесар з'явіцца дадому, бо пані Саламея лёднік хвалюецца. Але быў адправлены назад вельмі непачціва, аж вуснаў небаракі ад крыўды задрыжэлі. Хвелька дастаўся прафесару паўмёртвым ад жаўтухі. Гаспадар вядомы піток прыехаў у вільню на соймік, ну і загуляў, слуга таксама набраўся, як гразі, пячонка не вытрымала. Лёднік выпадкова заўважыў яго ў куце перавальнай залы, скручаным у круг – Хвалькінаму пану было не да клопатаў з хворым, і ён прапанаваў доктару, калі таму так ужо цікавы лёс няеглага пажаўцелага халопа выкупіць яго за 10 талераў. Лёднік холадна сказаў, што яго самога ў свой час прадалі за шэлях, але хвельку за названую цану выкупіў, выхадзіў і стаў для выратаванага боствам зямным пагрозным халопам усемагутным і літасцівым. За дзінай заганай забараняе беднаму слузе нават у піва вусны мачаць. слухачы прагучалі старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.